cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau ci gaba ne akan tatsuniyarmu ta jiya yara yara idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne inda ku rege ya nuna wa da musa maɓoyar kura inda ya ce da ita to amma idan kin kashe ta ina roƙo ke bar mini fatar to yanzu za mu ɗaura. sai kura ta ce to naji da masa na faɗin haka sai ta nufi inda kura ta ɓuya kafin kura ta san abin da ake ciki tuni da musa ta sa haƙoranta masu kaifi da tsini ta tsinke jijiyoyin wuyan kura ko shurawa ma ba ta yi ba kafin wani lokaci damusa ta yi kaca-kaca da ita ta cinye ta sai fatar kawai ta bari da ƙoƙon kanta da ta gama sai ta je wurin kurege ta ce ga fatar can ina son ka sake gayyatar wata kular aiki a gonarka domin gobe in dawo kurege yana kyarma ya ce da damusa to na gode zan sanar da ke idan za a sake yin irin wannan aiki cikin murna kurege ya shiga tara fatun nan a zuci ya rika cewa yauwa ni ne zan sami mata biri kam sai haƙuri da biri ya ji labarin abin da kurege ya aikata sai ya ji yana cewa shi ne zai auri yarinyar sai a zuciyarsa ya ce haba kurege za ka ga tsiyata kuwa biri kuwa ya je ya samo gyaɗa mai yawa ya bi hanyar gidan iyayen yarinyar nan yana zubarwa wato inda kurege zai bi don ya kai musu fatun da suka nema da kurege ya kama hanya ya ga gyaɗa a warwatse sai ya fara tsinta yana cewa yau daɗi goma gashi na samo fatu zan kai abin da za a bani mata kuma ga ƙauyawa sun sayo gyaɗa daga kasuwa sun ajiye mini domin in ci in more kurege na matsawa gaba gyaɗa tana ƙara yawa har dai ta kai shi wani bakin kasko wanda yake cike da gyaɗa sai kawai ya tsuguna a kusa da kaskon nan ya zubar da fatun gefe ya da ƙofa a kan cin gyaɗa shi kuma biri sarkin wayau sai ya bi ta bayan kurege yana sanda ya kwashe fatun nan kurege bai sani ba biri ya tafi da fatu ya kai wa iyayen yarinyar nan suka amsa aka ɗaura masa aure da ita bayan kurege ya ci gyada ta yi masa karo sai ya waiwaya zai ɗauki fatunsa sai ya ga wayan babu komai sai ya ce na tabbata babu wanda zai mun wannan aiki sai biri amma bari in kai musu ragowar gyaɗar nan watakila su yarda su ɗaura auren da ni kurege na isa iyayen yarinya suka ce ai tuni biri ya kawo fatu har ma an ɗaura masa aure da wannan yarinya da kurege ya ji haka sai ya ba su gyaɗar da ya je da ita tare da igiyar da ya tanada wai ta ɗaurin aurensa da yarinya ya ce ga wannan igiya za ta yi muku amfani gyaɗar kuma ku soya ku ci suka karɓa ya tafi kurege na tafiya bai tsaya ko ina ba sai gidan biri sai ya tarar da wani tsohon biri kawun ango ya ce da shi ni abokin ango ne jin haka sai tsohon birin nan ya kyale kurege ya shiga inda ango ke barci da shigarsa sai ya sa wa biri dafi a baki wanda a ƙarshe ya kasa tashi daga wannan barcin ya mutu sai nan da nan kurege ya nemo garin dawa a gidan ya cusa a bakin biri don a ce a garin ne da ya ci ya masa karo ya kashe shi can sai amaryar biri ta shigo ɗakin ta ce yaya na ga ango yana barci amma kuma gashi kamar yana cin wani abu da ta ɗan taɓa shi sai ta gane da ya mutu sai ta fara kuka shi ma kurege ya shiga kuka da ya yi shiru sai ya ce da matar biri akwai wani dodo a daji ya kamata mu je mu gaya masa abin da ke faruwa domin ya mana bayanin abin da ya kashe miki miji da suka shiga dajin nan sai kurege ya ce ta jira shi yana zuwa nan da nan ya je ya zana jikinsa da gawayi ya canza kamanninsa ya sha gabanta ya tsaya kamar shi ne dodon sai ya ce ke ba kuwata ni ne dodon bakin daji me kawo ki ita kuma bata gane kurege ba ne sai ta ce da shi mijina ne ya mutu ina son sanin wanda ya kashe shi kuma ina son in san wanda zan aura sai dodo ya ce ai kurege abokin biri ne kuma ƙaninsa ne saboda biri ya girme shi ne ko sai matar biri ta ce ba shakka haka ne ko shi zan aura sai dodo ya kaɗa kai domin nuna amincewa ta ƙara tambayarsa har dai ta tambaya sau uku duk yana nuna cewa ta auri kurege daga nan ya sallame ta ta koma gidan biri shi kuma kurege ya je wani tafki ya yi wanka ya kama hanyar gidan biri ya tafi yana ta faman kuka da amaryar marigayi biri ta ga kurege yana kuka sai ta ce menene kuma ya faru sai kurege ya ce na tuna ɗan uwana ne kuma abokina da ta ji haka sai ta dubi kurege a cikin tausayi ta ce da shi ai dodo ya ce kai zan aura saboda haka ka daina kuka ka zo mu je a ɗaura mana aure sai kurege daina kuka suka kama hanyar gidan iyayenta inda za a ɗaura musu aure aka ɗaura musu aure suka zauna cikin jin daɗi lokaci mai tsawo ƙurungus kan kusu wannan kenan yara yara tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan kogi mai cinye makaryata akwai wani mutum da 'ya'yansa su goma sha biyu wata rana sai ya samu ‘ya'yan kaɗanya ya kai gidansa da ɗaya daga cikin ‘ya'yansa ya ga kaɗanyan nan nunanniya sai ya ɗauka ya shanye mahaifinsu ya tambaye su wadda ya shanye masa kaɗanya kowanne daga cikinsu ya ce ba shi ba ne ya sake tambayar su kowa ya ce ba shi ne ya shanye wannan kaɗanya ba suka yi ta yin haka shi kuma wanda ya shanya kaɗanyar bai bayyana kansa ba can dai sai mahaifin nasu ya ce da su to tun da kun kasa fitar da wanda ya shanya kaɗanyar nan za mu je da ku kogin da ke cinye makaryata duk wanda ya shanye mana kaɗanya to koruwa zai cinye shi mahaifinsu ya shige gaba suka bi shi ɗu ba su tsaya ko'ina ba sai a bakin kogin da kowa ya san yakan cinye marasa gaskiya zuwan suke da wuya sai babban cikinsu ya shiga kogi ya fara waka yana cewa kogi kogi kogi maganin makaryata inni ne na shinya kaɗanyar baba alkawari mai dare da rana cinye ni kogi ka tafi da ni cinye ni kogi da ya gama waƙar sai ya tsanduma cikin kogi ya haya ɗaya gaɓar lafiya ƙalau sai mai bi masa shi ma ya yi waƙa ya faɗa cikin wannan ruwan bai cinye shi ba haka dai suka yi ta shiga goma sha ɗaya suka haya ruwa lafiya da na ƙarshe ya zo shiga sai shi ma ya sa waƙa yana cewa Kogi kogi maganin maƙaryata inni ne na shanya kaɗanyar baba. Alƙawari dare da rana cinye ni cinye ni cinye ni kogi. Tun bai gama waƙar ba ruwan kogin nan ya fara shan kansa kafin ‘yan uwansu farga kogi ya fara janye shi sai ya fashe da kukan baƙin ciki da na dama. ‘Yan uwan ma suka fashe da kukan rashin ɗan uwansu. shi yana kuka su suna yi har ya nutse a ruwan nan suka daina ganinsa da suka koma gida sai babansu ya ce da su to kunga sakamakon taɓa kayan wani ba da yardansa ba suka ce mun gani baba daga yau ba za mu sake taɓa kayan kowa ba sai an ba mu kus kan kusu Yara yara, da fatan kuna biye da mu a cikin waɗannan tatsuniyoyi kuma a madadin cibiyar Dr. Bukar Usman wacce ta wallafa wannan littafi. Sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin Hamza Abubakar Malumfashi, ni Aminu Jibril Gwade Kuliga ke mana fatan alkhairi. nan